Eta zuk ere aipatu duzu, Jojo, gaurko berria, sare sozialetan ere komentatuena, txalotuena, kritikatuena ere izan dena, Bretaini aldetik dena eta Parisitik bereziki, Eduard Filip jaunak, frantses ministroak errandu ez da ideportu eraikitzaren beharrik gune hortan, nanteseko ideportuarekin aski da, angoa beriko berrituko dugu eta kitio. Que les conditions ne sont pas réunies Berroita marrurte berantago, Notre-Dame de Landeko aireportua ez da eginen. Berroita marrurteko borroka, bertako laborariak aian lurretatik joita pusatu dutik Ta bertatik joan nahi ez dutenak, frantxez legediari kontra eginez, anegon ziren, ilegal, ilegalki, erraiten den bezala, benen bo. Zadista zikin horiek handik bota behar dira. Duela, amarrurte bertako laborariekin elkarlanarari direnak, lur babestutenak eta biziarazi dutenak, Kaput. Eta bestalde, abisatu nahi zintuztetan ere ez kezkatu. Donald Trump ez da eri, Ergan nahi dut, bere osasun mentala egoera onean dela adirazidu, etxe suriko medikuak. Egia lasaitzen duela, ala ere, edo eh? zen gauza, edo oar erranik gaitzitzen baita Donald, eh, fite. Eta badakizularik, estatu batuetako armaden burua dela, arma nuklearen butoina bere ehi lodi eta horiaren pean dela, ni pertsonalki lasaiago senitzen naiz. Eta aste, astapen honetan uh, YouTube genuen, YouTubeen gehienik begiratuak izan diren bideoak euskaraz, 2008ko bideoak zerrenatuak izan baitira. Baina, hori baino, obeki egin dute aste honetan, zeintzuk ote historian gehien ikusi diren euskarazko bideoak hor dira. Asmatu zeinen lehena, lehena, eh, historia guzian euskal bideoen artean, eta bai, untza aldapan gora kantuarekin uh, lau milioi ikustatze urte batez gainera, pentsa olako uh, aintzinatzea zein izan den, bigarrena ze amaiz, negua joan data izan da, gehienik begiratua izan dena, irukakotx bi milioi ekoa, irugarrena kentzazpi, largia kantuarekin laugarrena goazen, euskararen txantxangorria kantuarekin kantu bizikiona ere, itoiz lau teilat du ala ere agertzen da hor garen eh, eta hola segitzen du. Uh, ehm, amar lehenetan ala ere goien agertzen da eta ondutik erramun martikorena, salvadoren eriotzarekin eta olentzero ere hogei uh, atarte hortan lehen hogeietan da ere, ala, interesgarria, bo, ikusten da, tendentziak zoen diren, bedaren Euskaldunek zer entzuten eta so egiten duten gehienek Euskal kantuetan, maleruski ez dut denborarik Hai, demorak agintzen du, ez dut demorarik e, gehienik begiratua izan den bideo hau eta kantu hau entzuteko e, Marko Rubiltzen ari baita jadanik eta gurekin baitugu ere entzulearen iritzian peio dibonena ondoko batean, berdin, entzulearen iritzia jamezala orain, peio dibon, zuri! Ma epina da, permaida, Huna, angeluko herriko etxea itzinean ageriden ikurburua edo goiburua. Lehen hitzauek oroitarazteko gaskoia dela ere angelu. Ez dakit jadanik gertatua zauzuen hori, bana egiazko jatorrizko angeluak batekin mintzon izelaik, beti azaltzen daut angelu frantziako errietarik zabalena dela. Eta nik beti ezetz, jakin gabe zehatz mehatzen dako hori erraiten duten. Erabaki nuen orduan egun batez, gaia xapo bat landuko nuela, holako kasu batean zehazkio argumentatzeko kapable izaiteko. Eta, hiriari buruzko liburutska batzu irakurri ondoan, laburpen baten lehen motak egin ituen. Huna beraz, zentzule, historiko labur-labura. Angelu leku izena lehen alikotz mila eta berroita amarrean aipatua zen. Parokia, zonbait urte beranto, mila eta latanoi eta hiruan. Erdiaroko lehen aipamenetan, biziki argiki emarak ziren parokia hain mugak. Baionako fortifikazioetari kanpo hasten zen garaiko angelu, errobi bazteretik ahangoitze eta raino. San Leon, Mahak, Lasopayet eta Beiriz kartirak angelukoak ziren. Hiru etxe nagusi bazirera jakina da. Berindoz, lapordiko etxeetarik zahena omen dena, usataren egun zutar bilakatua eta narbaitz desagerturik dena. Hots, erdiaroan baiona balin bazen gaur bezala hiri nagusi, ulertzen duzie angeluk zuela beabeko eremu handiena. Mende batzuren buruan, pizkundean, hasi ziren muga herburuzko lehen problemak. Garai hartako angeluren itxura, Mila eta bortzeunta berroita amazazpiko baionako sinodoak zakon itzuli pordikatu, jatorrizko lujaldeko zati zabal baten moztuz, baionari emana izan zena. Zonbat hauzi iragandira angeluak eta baionesan artean, Balisoneko eierako bidearena, famatuena, amasei garen ondarean hasi zen, eta posibat berantoak kabatu mila sortzeun eta laurean adibide konkretu bat baizik ezta. Komprenitzeko zinez gatazka luzea izan zela, baiona eta angelu hirien arteko muga hurien finkatzea. Gaiari tzultzeko, jakizue entzuleak gaurko angeluko mugak, mila bortzeun eta berroita mazazpiko sinodo hartakoak direla, eta ez dela, espanizoker, laureun eta hirotan oita bat urtez aldaketaik izan. Beskoitze ustaitze, itxasu eta bertze batzu, angelu bano zabalagoak dira? Huna, angelua jakin dezaten. Eta ez balin bada beranto, bunanad, plan eta naimad. Milisker, peio, dibon, entzularen iritzian, hemen txe, segitzen dugu orain itzaputzen, kronikarekin. Kronikarekin. Eta txalde untan, hastezken neuritxu, hotz, untan, marko gurekin atxalde hon? Harra txalde hon. Untxazira urte berri Bai, urte berri hon. Urte bai, putz berri hon edo? Urte putz, eh, uh, eh, entzule guzti ere, bai. putz, hon. Eh, bai, importantea da. Eran nahi, hainitzeko itza dena horretarazi behar da. Bon, eta urte hastapena komiki munduaren zat garantzitsua ere izaiten da urtero eh, baita angulenen bai. komikiaren festivala. Bai, importantea da, da? Bai, da uh, eh, komikiaren munduarako horokorean egilendako eh, edo uh, komiki egilean ez da momentu ober, oberena. Ah, Euh, merkatu hongi baita, eta euh, bon, bai, lanarako importanta da hain zatea itzorduak baditu ba, ba, ba, ba publikoarekin egoteko ez da leku egukiena. Az. Ah, Bat urtean zehar komiki saloin uh, asko eta tipiago. Eta pixkanaka angula marida gero eta gehiago tipitzen edo bai, eta beste um, komiki onditzen. Uh, adibidez, uh, Zemaloarena, mm -hmm. Bruxelen ere hasten da bat, eta badira beste batzuk uh, bloa, eta... Mm. Ala, Benen, marazkinari oh, joak askoetan, uh, bon, da pesta eteko ongi... Ah, hori la... entzun dut ala ere. <laughs> Zer, gaitu zu marazkinari entzat bof-bof, baina nik entzun dut marazkinariak ala ere profitatzen zutela untsa, ez? Ba, eta beti-beti bada... Bon, beti... Da, uh, plataforma edo leku importante bat, hor baita prentsa guztia, telebista guztiak eta mundua, mundua ari da uh, angulem uh, soiten. Hora, nahi hor uh, baitakigu uh, gireen lan egoera ez dela ona, hor doan, asembladak, hor doan, angulemen, eta beti beti izan dira eh, manifestaldiak edo da ba, bitrina on bat gauza uh, uh, aipatzeko. Hmm. Gauza aipatzeko, zenta gero ala ere uh, garantzia badu, pentsatzen ze publikoan da, jendea badoa komikiaren erostera, orde, zer ba, pixkat badu durangoko azokaren espiritu hori, salmenta lehenik, eta erakuz lehio bat, gehiago hor baitira dena katsemaitean, edo... Bai, bada uh, angulen off eta angulen on, hmm. eta importanteena, da, fin, interesgarriena, eta eh, beti zanda uh, eh, off, festibela. Etako beti izan da tipitik eh, egon naiz angulema, angulemak badu eh, eh, entzat impactu berezi bat. Baina bon, hor izan da problem bat angulemeko uh, komikia nagusia izateko boskazen dugu guk. eta adibidez hor gaur eman dute azken nominatuak. -hmm. iru, azkenak, mehiakin behar da, izan dira iru, oiek baino lehen, eta iretik bi ez dute, ez zutelako uh, nagusia edo eh, eh, Grand Prix izan. Horban, hori da, zenta urtero sari hainitz maiten dira, baina bada bai. sari nagusi bat, bai. komiki bati, komiki egile bati maiten zaiona. Ba, eta askotan dira, bon, beti, izan da, eh, kasi, beti izan da marazkilari bati, em, em, emana gidoilariari eh, sekulan, eta, ah. eta bon, beti bezala nesker. Eh, Ea, ea, ez da emaiten. Ez da emaiten eta... eta genera ez dira ze jendan ere initz ez zendea. Ez, eh, guti, guti, guti, guti. Mm Hani ah. bidez hor, haipatzen eh, alda ere larsene marazkilariak, eh, mail bat edo post bat egindu bide Facebooken, erraiteko, alde batetik, uh, urzen zuelako miki gintza. Ah. bai, uh, Larsene hori tarazten alduzun? Larsenek, uh, Larsenek euh, lan egin du uh, ferrirekin, uh, le retour à la terre, um, le retour à la terre eta uh, blast, bede azken voilà, komikia blast. blast. Mm. Izan ez ez datu zuen, Bere izena uh, nagusia edo euh, Grand Prix izateko uh, aipatu izan zen eta errantzuen uh, ofizialki ez beste egiri batek ez bat uketen, nik ez dut ukan nahi. Ez, ez dut merizi nik berak ez badu. Hala, eta hori aipatzen zuen kozeri eta kozek ukandu jaz. Mm. Eta aurten e, galdi beste uh, marazkilari izena ez emaitea. Berai baitu, e, e, errant baitu uh, mundua, komikaren mundua itzuria egin, egin dutuera, ez, ez duela bere burua sekuran ikusi mm-hmm. mundu untan. Mundu unek ez zaio uh, uh, gauza ondirik ere ekari, eta merkatu untan ez zela bere uh, artisten bizia ikusten, mm-hmm. horrela mm -hmm. utzi du. Ez, eta mm, ez dakit zer diozun zuk, Manu Larsonek erraiten duenaz, baina eh, eh, famatua izan da, eh, bere bidea egin du, bere marazkiari esker izan da, berak sortutako hori esker, ala, beraren gibelean ziren ekoizle argitaletxe esker, eta zapiskat hori du, azkenean kritikatzen, pentsatzen dut, merkatu hori, edo ekarri... Ez du, ene ustez ez du komikia ut, ut, ut, utziko bide mm. midioma da. Berako da... egiten du, pixkatzu bezala, marazkiri gabe, marazki egin gabe, ez zira deus. Ba, ez ben, uh, nire ez dut lar, eh, eh, ezagutzen ere, uh, banan sen, dut mutikoa eh, artista bezala, uh, Marazkia, Bide baitan dela, bai, eta Ez da gelituko, ez da asiko, um, etxeak saltzen adibidez. Ez, ez, ez, baina jakin behar da ere, uh, komiki munduak ere handitu da, handitu dela, ez dira bakarrik uh, argitaletxe ongiak, mm. badira argitaletxe txikiak, hasten baita ere um, argitaletxe numerikolak, numeriko. Abai, ah, bai? bai? du interneten bakrik, abai ah, egia. Ez, bakrik interneten, uh, ah, tabletak, eta... beste medio bat, hmm. beste manera bat kont, uh, historia kontatzeko, uh, marazki bizidun, marazki arteko zerbait, olako hmm. idiom, uh, izkuntza berrezi bat, uh, bat. Mm -hmm. Gaur ateratu diren hiru uh, izenak, izenetatik bi uh, estatu batuekoak dira, uste dut? Uh, nik, eh, bon, eh, behar duten <laughs> inkulturala, inkulturala, ni Corben ez dut txekuran... Richard Corben. Irakuri, ma eski da, menen ez dut txekuran irakuri. Eta beste bi huriek <laughs> ditut ezagutzen ere. Gero, zoma dira zerrenda hortan marazkilari e, eh. lehiaketan, lehian dira azkenean. Hori lehen itzurian, lehen itzurian marrazkilari, iru izenak ematen ditu, nahi dituena. Nola hori zutu lehzen? Adibidez, guk uh, eh, errezibu izan dugu koda bat, badugu ah, leku bat ados. Ah, eta par, eh, parte hartzen duzu Bai, bai, bai nik, ah. it, eh, iru eman dituen. eta, dira? ez, ez, ez, ez, ez, Eta ere, ere, Marrazkiariok eh, bozkatzen dugu ere. Ah, eh, ados. Da, familiak, familiak du... Ah, eh, <laughs> la <laughs> familia. la familia. Hala, uh, gero hau da, ez ditugu ezagutzen, eta nik uste uh, publikoak ez ditu <laughs> ere ezagutzen, edo gutxi, eta hau da ere salatu uh, izan dena angulemen askotan, uh, angulemeko palmareza edo, ez duela komikia munduaren egiazko itxura errakusten. Mm. Hala, ematen du... Itxura edertu bat, egan nahi ez, ez, da... Eh, adibidez, eh, komiki populara edo, mm. ez da sekulan agertzen. zer da komiki populara edo, erikoia eh, beraz? Aski duzu uh, dendetarat joaten? Joitea? Joitea eta ikusiko duzu ze irakortzen duten jendeek. Mm. Hala hau da, eh, komiki uh, humoristikoak. Bai. Uh, da gehiago azkenean pixkat elitismo hori uh, bai. uh, komikian ere bada. Bai, bai. Pixkat denetan ba, den bezala, zineman ere behar basaristatzen direnak gehiago dira, bestira dira behar bada gehienik ikusiak diren filmak edo errikoiak izaiten aldirenak, uh mhm, -huh, mhm. uh -huh. kasu batzutan ez mhm. beti baina. Ematen du, angulemak ematen du bitxa, uh, bista uh, bat, me <laughs> baina <laughs> me ardikakame ah, baina babesten du euh, parte bat Hala, eta adibidez, ni etorzen naiz hor uh, bambuak eta letxetik, eta nola euh, komiki errikoiak egiten dituen, mm. ez dira sari uh, zerrendan pasatzen. Hmm. Hortarako egina da, uh, eta nik gogoa ematen dizuet arat joaitea, ezagutzeko, zenta aski fenomenoa da, erri osoa komikiari oparitua edo. Ah, Ikusi behar da. Ba, euntxa izan behar da, izan behar da, behar Errakusketak, edo zoin lekutan, mm. Eh, lekutan, eh, apartamenduetan, eh, ostatuetan. Eta gero ez du kentzen ala ere, xaristatu, bon, da, ez direla denak barnean txartzen, eta baina xaristatua dena, usu ala ere kalitatezko bai. komiki bat izaiten da. Ez da hori, ez da bai, bai. kalita, kalitatea di buruz, uh, kritika da, bakarrik, bai, bai, bai. ematen du bista bat, eta ez du beste bista... Hala. Bai, bai, ez dira denak hor, eh, ez dira denak kontsideratuak eta... Gero, uh, beste zarbait da, hori da, xaritua izan, ala ez, zer, zer ekartzen duen. Piskat, uh, larzonek kritikatzen duena? Ere? Uh, eh, larzonek ez du, ez du behar, uh, larzonek ez du sekatzen, xaririk ez, ez du behar. Voilà. Bai, batzuek lagun zabat bezala ikusten aldute, ala ere, xari... Bai, benen, xari uh, nagusia sari nagusian eh, zure izena gertzen behin bada eran nahi du ez duela angulemek ez aizu ezerrikariko. Da bakarrik, sarituaz zira eh, komikialen mundua saritzen zaitu. Eta, mm Beste sariak bai importantak dira. Eta ez bakarrik e, saritua izatea aski da. <laughs> Ordan, bukatzeko berri marko. Bai. <laughs> Bazoaz angulemera <laughs> edo ez? Ez, ez, ez. adiskide batzuekin Asmoa nuen aratioi joaitea, benen lan txobera dut ah. aterean, eta oparitu dutenek akreditazioa uh, irakurri bati. Ah, zungi. Hala, ez du, ez du era uh, goita oiroak pagatuko, eta hene kartarekin eh, edo zoin likurat. Uh, <laughs> Ejan nahi du egiten alkoitura Markoren izenean ere marazkiak, behar ba? Galdegin diot, uh, eh, ez biluzik uh, ibiltzea kanpoan, uh, ongi, ongi komportatzea, hola, mm. uh, problemelik ez ukeiteko. Ados, ebe untxa. Marko, mil esker angumele, rarap, angulemeko festivala aipatzen ginuen hilabete buka urea, ebe? Zaila zut, <laughs> hilabete buka era untan, izan bai. dena, ogeita bostetik, ogeita sortzira. Bai. Izan untxa, adio! Izan putz! Izan putz! eta laster, horren eh, laur den bat gabe, gurekin izanen da Joanes Garzia Basurko eta Uso Pop Festivala ipatuko dugu. Maiatzaren hogeita sei eta hogeita zazpian izanen da, sarako itzordu nagusietan sartua dena orain, eta bi talde iragarri dituztelarik aintzin txalmentak ere hor direla eta, ebe mintzatuko gira, festivalaz, espirituaz eta sorreraz besteak beste, bostak eterdi mementoz, Euskal Iratietan berriak zurekin, Jojo Bidart. Gaur, hautatu dute Kataluniako parlamentuko president berria ERC edo Eskerra Republikanako Jose Torrent da hautatua izan, bigarren itzulian, ez baitute boskatu Bruxelan dauden eta beste lau deputatuok. Irurogoita bost-bost bildu ditu, ziutadantzeko Jose Maria Espejo, berrogoita amasei. Notre Dame de Landeko aireportuaren aferan gibel egitu makroneko gobernuak eta ez da beraz eh, Notre Dame de Landeko aireportua proiektua segituko horren uh, aipatzeko eta ospatzeko elgarretaratze bat ere antolatzen dute eskualeriko zadistek agatzaldi untan seiak eterditan bai honako eriko etxe Nikol Belube Frantziako Justizia Ministroa mintzatu da gaur Frantzen terren erranez Euskal Presuen urbiltzeko bidea ideki dela ofizialki. Korsikan ere, Korsikar presoak eh, eta delibero horretan sasartuko dira, Gil Simeoniren zat, hori ez da favore bat, eskubide politikoaren aplikatzia behizik ez dela, beste gaiak ere negoziatzen dituzte, frantses gobernuko ordezkariekin. Tinka aurzaindegia eskualduna biatuko da basena farroan hori lakaran eh, ondoko hilabeteetan, orte ondarian normalki, eta interesatua diren guziek ere, tinka aurzaindegia abidua gmail.com elbidean atsemanen dituzte informazio guziak baita ere izen emaiteko parada. Kirolan, futbolian, erregeko pako final laurdena gaurratxean, alabez Valentziaren kontra eta izotz okeian, barda Angiruko ormadik irabazi duela, larun batean beste itzordu importantea dute ere Montblaneko ekiparen kontra. Eta kasu eman, uain haundiak ere iragarriak baitira astezken untan, eta tenore untan funtsian marea gora baita, kasu emaita eta bereziki eh, hor uh, bazterian ibitzen baziste ere galdegina da, beraz ez sobera urbitzia. Petzero, Euskal Iratietan. Asteuntako Petzeroa. Golf bat bai gurin. Ba, ez dut uste golf bat ongi egitu gira daikela. Bai gurin da Katalin Petzero, eguerditan, laurdenetan, larun bat goizez orziak eta eta igandez eguerdiak aintzin. Urtahilaren hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita sortzian musika txiro Zer da? Zure taldea osatu eta bero eta sortzi kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook hori aldean. Isoren desafioari erantzun. Urtahilaren hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita sortzian musika txiro Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Eta gau ere irati aldean izango da Lucien bere lagun guzia zinguraturik. Itzeta eta putz, putz, itz putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, Prentxan, gai nagusiak ordu honetan, eh, begure berri sailetan aipatzen dena ere, eh, Notre Dame de Land, gai nagusia gertzen da, ehm, argian, zad mehatxatzen zuen aireportu proiektua bertan bera utzi du frantziako gobernuak, hori loturik eh, zadera autobusa antolatzen ari direla, otxailaren amareko manifestaziorako euskal erritik etortzeko, Notre Dame de Landeko aireportuaren egitasmoa bertan behera, hor ere kaseta puntu eusen titulu nagusi, baita media basken ere zuduesten eh, aldiz eh, Notre Dame de l'Ande bai, bainan tituluan eh, Nikola Uloren Garaipen nagusia, bera ere agertzen delarik beraz frantziako ekologia ministroa irudi nagusian Eta Beste gaietan eta Ipar Euskal Herriko itzan ere gain nagusia dena, Frantziako Justizia Ministroak argitu du presoen DPS estatusak kentzea kurbilketa bidetzen duela. Frantzen terren eh, eginduen eta eskaini duen elkarrizketa, Nikol Belubetek aipatu duena, beraz, berezki zainduak diren presoen egoera, zazpi Euskal presoeri beraz kenduzieten azaroan, orain arte estatus hori gabe presoen baldintzak obetu gelituko zirela azaldu zen bisita edo bizi aletik, baina goizan beraz, erranduen azpresu horien urbilketa ere bermatuko du. Gai nagusietan ere gau eta gai nagusi ere, um, azken horren untan jakin dena, ibon iparagire, aste untan eramango dutela, arrasateko aita meni ospitalera, uh, leako hitzak emandu berria, leku aldatzeari buruzko jakinarazpena, joan den astean jaso zuten abokatua batzuek. Bigarren graduan preso egonen da laere ospitalean hil zorian den Ibon iparagire Katalunia ipaga eginuen berrietan eta Katalunia ere nagusi berrian parlamentuan gai guziei buruz hitz egiteko aukera defenatu du Torrentek, Roger Torrent, ERC, ko adena izan dute beraz Kataluniako parlamentuko presidente eta independentistek izango dute parlamentuko maiaren kontrola. Eh, hor, beraz, xa eta atxemango dituzue berrian artikulu batean eta soilik Javier Esparza orkestu da UPN-eren e, presidente gai izaiteko ondoko urteko bozetan hori Nafarroako berrien zat, berrian beti. Bestalde argian etaren azken atentatutik sortzi urte pasata, ezoiko polizia kopurua beti badu Espainiak oraindik Euskal Autonomi erkidegoan, hau da titulua. Atzo ere aipatzen genituen, zenbaki hauek, bos mila polizia orotoran aski, eh, Espainiako estatuak dituen indar ahmatuen kopurua da, eh? Marian Beitilarran goitia, e EH Bilduren Madrilgo diputatuak egin galdera bati erantzunez, eman ditu datu hauek Espainiako gobernuak eta argiak beraz aztertzen ditu hauek. Bestalde ere inforen artikulu bat berriz hartzen du argiak, iruñeko alde zaharrean diren kamera finko guziak mapa batean kokatu ditu blogari batek. Alberto Matxain alde zaharreko bizilagunak eundik gora kamera zenbatu ditu eta Google Mapsen kokatu ditu denak gutienez begibistan direnak. Ekimen honek kamera hauen inguruko eztabaida ere piztu nahi izan du artikulua beraz hemen argian. Eta turismo masiboa kritikatua izan delari kainitzea, eh, uda ondan donostia aldean munduko turismoaren goi bilera donostian eginen dute maiatzean, maiatzean hogeita irutikoita eta bostera munduko turismoaren goi bilkura donostiako eusko jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak asterten iragarri duenaz. Kaseta puntu eusen bestalde, eh, Notre Dame de Lande aparte, iratxe sorzabal informazio gehigarria eskatu du Parisko ausitegiak, bere kontrako iru euroa aginduei buruz, bere epaia plazaratu behar zuen Pariseko ausitegiak, azkenean erabaki hartu aintzin informazio gehigarria eskatu dio ausitegi nazionalari. Hau ere, gainagusi, eh, media bazken. Katalunia ere hoien gainagusietan, eta zudezten eh, Notre-Dame de Landen azpian. Futbola, usu agertzen den talde batekin, eh, le bordaleko taldea. Nor, oteda, da Michel predom, Jocelyn Gouvernek, Gourvenek, ordezkatu behar lukena, galderazko ikurra. Ala zerginoen aipatzeko prentxaren aldetik. Eh? Der Wichter putz, putz, putz. Ich Putz. Musika bizka bat eta musikan ere segituko dugu laster Joanes Garzia Basurko Usopop Festivaleko antolatzaileetan denarekin mintzatuko baikida benan lehenik anari zuzenean epilogoa kantuarekin Baserriko ustan ehm, Aipatu ginen ehatxe kolektiboak antolatzen ditu urte batez, sasoinez, sasoin, sasoin, uh, etxalde desberdinetan kontzertuak, eta hemen beraz anarirena. Aukeratua du berea, eta zuk zeure. duzu Bizitzaren gorritik metro bat Atzerago bizitzea Bidean zer kantuarekin eta hau EHE kolektiboak antolatu konzertuetan sartzen dena urte batez, sasoin guziz, beraz, konzertu bat, baseri desberdin batean, lehena, beraz, udazkeneko ustazen azarokoa, bideoan uh, grabatu dutena, hemen, eh, eta, uh, beraz, ondokoa, otxailaren iruan izango da neguko ustarekin beltsaren bikote arituko da. Hemen gaindi ere, arbonan arituko dira, uh, Mikel Urdan garinekin udako usta, beraz, ustailaren oita sortzean izanen da, jokin saldun bideren, baserian, segitzen dugu putzen orain gure gomitarekin eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Musika zariko gira txalde untan eta musikaren inguruan abiatu den erri dinamika bat sustut. Uso pop festivala, sarako itzor duetan sartua dena orain, azken urte hauetan. Maiatzaren hogeita bost eta hogeita zazpian izango da ondokoa eta jadanik aipatzekoa atzo bigarren taldea iragarri baitzuten. Gurekin antolatzaileetariko bat, Joanes Garzia Basurko, arra Bai, atxalde zuri arantzat, goari. Frustrazion talde hori izango dela iragarri zenuten, ondotik uh, Maria Arnali Marcel Bagez, takitun kitun jarten dudan, mainan... Ba, bai, ongoti <laughs> gora bera, katalan bikotea, urbilduko dira, xarara maiatzen, bon, talde hau etaz mintzatu hain berdin, uh, galdera, oroitarazteko zer pasa duela zonbait urte hor, xara uh, eh, musika zalean artean, usopap sortzeko gogoa pizteko? Bo, azkenean eh, laguntale bat, eh, musika zela ginen, batzuk eatxezetan eh, sartu bik, beste batzuk ez, oinan urbile, eta sortu nahi ginen gure bekinen bat, eta burua zen pixka bat, bo, xara erritikia izan izan ki, pixkat bat, e, proposatzea xaran, musikaren inguruan, eta gango nuke ez oizko musikaren inguruan, ba, Garaian gazte txarekin eta punk edo ska musika egin zuten baitzen eta nahi genuen beste zerbait proposatu. Eta opera edera ya atxe maite minuen, beha horra, esala batean, bako talde berezi batzuk eto garaztea. Eta baita ere, esalako ondarea, bai historikoa edo naturala berreskuratzea. Nahi genituen e, idealean, konzertuak kanpoan egin. Ez beti leku itxi batean. Zer zen uh, eh, gaztetasun uh, naren beste etapa bat, adina intzinatu eta gaztetxeetako girohtatik ateratzeko gogo bat? Ateratu, erango nuke nik beti maitu ez giro hori. Baina <laughs> egia da, ez gindu hori bat maite, eta ez gaitu da uh, eh, giro hori bakarrik dugu definitzen. Eta debe, eh, dakit, ba, finalako talde, musikatale batzuk maite genitu na, mundi kanpo. Eta bidez hor beti eipatzen dugu zikur hozen uh, debede bat, zuten bide bat Islandian, eta hori ikusi gindarek, hain bai, gukere hori egin dezakegu, gure egia edera da, ez xara bakar, euskal egia eta zer gaitik ez, eh, horra, gure ondarea natural hori, bere eskolatu. Ero egia duzu, gara jortan hasi batzuk aitea eta maiz aitean, beraz, adina gehiago, eta eginen ginen, bera guztientako bat posatu. Ez bakarrik gaztea, izuzen dutako bat, nean gazte eta ez hain gazteai. Azkenean, eh, hortan da, Uso Pop Festivalaren sekretua, musikaren maitasunez ari zaretela? Ba, ez da besterik egeran. Bon, gero gauzak, um, ba, puli, gauz politak egitearen ere bai, eh, kasu iten dugu bai dekorazioari, bai janariari, iten dugu janariari, kudugu dena egiten, kudeatzen, e, maite ditu gauz tipiak eta e, txaneginak, baina egia gure lehen gauza da musikaren maitasunarena. Horrega ditu batzen eta Hmm. Tipi e, egoitearen gogoarekin beti, beraz? Zer da bai. tipi, gero, eh, baina... Zer da tipi, zer da tipi, ez dugu lako, ez dugu ambietzearen beharrik eta nahirik, ere ez, hortan, eh, menentuz, eh, ongi, ongi gira, dugu publiko bat, uste dugu, eta, ez dugu lako, handitzerik nahi, ez dugu hori sekatzen, egin duzu. Hmm da bat. Eta gero, mm, egia da, badela itzordu bat finkoa dena, hor, da bai. hortan, baina tarteka ere gertatzen da, be, bat bali mauzu eta alde batekin, edo kontzertu bat antolatzea ez? Ahunt hori da, da, batzutan uh, udazkenea, uh, udaberrian, udaberrian egin egin duzun bezala, badoku itzordu finko bat, dura horien zemait urte finkatu dugu atzaren azken hasti eta hor egiten ditugu gure festivalak, lehenago uh, agorri dantzelarik. Eta horra, gero horra, neguan bari madugu aukera eder bat, zoet egin dezakegu ere bai, gertatzen handa. Um, naturarekin lotura, eh, be, sarako inguramenarekin ere aipatu duzu, eh, hor gunea ere autu bat izan zen eta mendik oskor hortan ere egitearena eh, garrantzitsua izan zen zuen zat? Bai, bo, ja, proiektua da hola hasi zen, eh, aztapen batean zen zer egin ezakegu, xalako soko batzu bisitetu ginituen, aztapen batean zen egun pertsonen zat, kasik uh, e, reiz bezalako zerbait egitzu, pixat sekretua egin behar ginoen mendian, ez ginaken jende etorriko zen. Eta leku hori atseman dugu, da gure la, lagun baten uh, etxean, egin zu, mendian galdua, eta lekuak nire usta xarmain zemaiten dio gure ekimenari. Mm. Leku hori bada, baina kapera, adibidez, erabiltzen duzuena ere? Bai, eh, kapera, salako kapera, izan da, kapera aski berezia, bizki utxa, kaxik, eh, eta eh, rango nuke protestantean <laughs> elizak edo bezala. Eta kapera horien izmaite dugu, kasalta Katalina, soinu edera du eta giro berezi bat sortzen du. Eta gero beste leku batzutan ere egin izan dugu, etxe historiko batean, egin dugu, bi etxe historikotan, txaran, eta horra, gira gure leku maitagarriak. Gero mm. beste batzu sekatzen ditugu ere bai. Ez badira oraindik beste ideia bai, bat bai, zorten. Baitu, ideiak baditugu gero da, gauzatzeko bestela beti errez. Hmm. Galdera zuzua eginen dut, deneri zuzendua da, usopop? Nire ustez, bai, gero, askidik egiten behar da, ez gira behartua dena maitatzera, baina guk eh, denentzako egiten dugu, gero, ez dugu programatzen eh, jendei uh, plazera egiteko ere progatzen dugu maite duguna, eta espero dugu jendeak maiteatuko duela. Baina eh, edo nor eto gaiteke. Mm. Edo nor eto Eta guri publiko asken itzada, aske ringarria da. Astapen batean, barginan hau irudi bat, eh, bobo edo ipster uh, eh, publikoa bagenula. Han bada parte bat behar da. Baina badugu publiko biziki euskalduna, ego aletik erdia gutienez etortzen da. Batzuk bordaletik, oran badan asketa bat, aski maite dugu hori. Eber erriko diendea etortzen da, eta hori da gure gurasmoare bai. Hmm. Ez da hipster bakarrik? Eh? Ez, ez, ez, eh, gure bai gira hipsterak, anik hipster horiak, ba, giberan bada hasiat uh, eh, utxa den zerbait, utxa eder eta uts bat, guk esperu dugu utxa izaitea, gotinez, badela sakota asun bat edo gehiago. Eh, bi talde momentu ziragarri dituzunak, eh, biak bai. kanpokoak, baina bai. eh, euskal musika eta kanpoko taldeak gehientan berreindian emaiteko festival bat, bezala deskribatzen aliteik ez? Ah, ez da beti errez, egia dena, boguk, uh, randuzun bezala, nahia hori da, kanpoko eta bertako taldeak nahastea dira. Lehen bi taldeak iragarritugu, biak kanpokoa dira, ba, biak didelako, pixka eta fitxaburuak gero euskal taldeak janik ditugu hor, prehast eta lastiar iragarriko ditugu. Hora, mm. Eh, ez benen, e, eh, gero euskal taldeetan ere bai, ez ditugu egin nahi, betiko talde handiak, ba, alde batetik budjeta ez dugulako, eta bestetik, erran bezala nahi maite dugu, be, kutsitan haitzen diren taldeak e, eh, entzuna Batzuk zute gure beharrik, haitzen dira aski hola, gu abe, nahi beste batzuk, Datak sekatzen dituzte eta dituztein beste. Mm. hor. taldean autua egiterakoan, nola egiten duzu, adorsizte denak? E? <laughs> Ez, ez gira beti adorsizte. lau, gira programazioan, gehien bat, eta segatzen gira lauak e, ados zaiten Eta gero programatzen dugu ere, antzimetikan, uh, e, adostutako talde batzuen arabera. Hor bi talde bat ditugu, talde bat bortitza balin bada, txekatuko dugu bat, eh, goxoagoa edo, txaiten gira da programazioare. Mm. Ba, gainera hor adibide ona dugu, beraz, eh, alde batetik frustrazion taldea, bestetik eh, bikote katalana, nahi duzu batu bai. berdina? Bai, ba, bi taldea rundez berdinak, mm, beraz, mm, frustrazion frantziaz punk taldea, punk edo punk, post-punk edo taldea, haiek lagun batean haituko dira, eta taldea aski otza bortitza, afen bortitza, uh, rock uh, azkarra diotzen duena. Eta gero biharamunean, euh, beraz, bikote katalandar bat, eta argunt kontrakoa, musika lasaia, aski edera, kasik akustikoa, tradizionala jango nuke, beraz, bitalde desberdin. Mhm. Eta gero ustez, horan bitalde bizik interesgarri, gure publikoak hainik maitateko dituna. Mhm. Eta ezagutzen ez dutenak ere, berdin? Nisio naiz, nisio naiz baiet, frustrazioan bai, Euh, biziki efikaza direlako, haien zuzenekoak biziki biziki ona direlako, diote hor frantzian den rock tale euh, indartsiona dela gaur, egun, e, euh, beraz hori zuzenekoan ez dugu dudarik, eta nik eh, esperantza handiak ditut Maria Arnald eta Marcel Badgesen konzertuarekin, segur naiz eh, gure publikoak hainitz presiatuko ditula, ba, Ego aleko publikoak zagutzen ditu biziki ongi, zonbait txaria bat lako, hain diskak eh, e, az, urte topetan orduki lehen, lehen tokia irabazide, eta zuzeneko oso-oso edera gauterako, eta hori kaperan, e, diugagarri ba, zango dela uste dut. Mm. Atzo entzun ginuen ere, hitz eta bai. putzen, eh, kantu bat, eh, berdin horren agurtuko gira beste estilo batekin ondutik, eh, frustrazioan bai. taldearekin. Uh, eh, Erra mezala bi talde momentu ziragarritu zuel, aster ondokoak, uh, jadanik <laughs> sartze batzu asiaziste saltzen, espikatzen daukuzu dena, mm, bai, hor, bai, agenda? Guk, bai, agenda, gure agenda, retro agenda da. ondoko astetan iragriko ditugu beste taldeak, azken baten itxo dugu, baten konfirmazioa, eta horren arabera askifite joango da. Eta ondotik, beraz alaide, eman ditugu sartze batzuk salgai. Eta hori ere, autu bat da, sartzen gira sartzeak merke eh, txekitzen. Ba, taldeak batak biziki gira bizik ezagutuak, nahi, nahi dugu jendea hori gira Eta hor, eh, eman ditugu biegunak, ama bost eurotan salgai, interneten. Eta suxopop.com uh, eh, gunetikan gaiten alda eta ama ba, amabosteko biegunen zat, eta eh, izango dira aurrestartze batzuk, oral, uh, aski merke, guri, guri duriko, albezain bat jende uh, etortzeko. Hmm. Bi beraz iraganen da, hor, maiatzaren hogeita Mai... xe eta oita zazpian, eta bi gune desberdinetan, eh? Hori da, beraz, larun bata uh, eh, lizarietako lepoan, mendian, eta hor izango da, dantza, musik, lau konzertu, didziak, Eh, eta ikuskizunak, eta biarraunean, txaldean, mm, eskualtale bat, eta Maria Mara Arnal, hori esalako kaperan, senpereko bidean den, bazterreko kapera eta hortan. Mm -hmm. Ebe, untxa, Joanes Garcia Basurko, zerbait bai. gehitu nahi bauzu, antziduguna, denbora bada, eh? ondoko hilabetetan ere horreindik aipatzeko. Eh. Hor gehien batzen, uh, eh, uh, maitea gure behi, eta gero, gaita sartze batzuk erostean zira merke gaurdonik. Horri zen, eta ondoko hilabetetan jakina atxikiko gira. Ados bazira frustrazionekin agurtzen gira? Baduz... Ah, plazer Baduzu kantu bat, bereziki entzun daian? Ni maite dut, uh, tumenik estean. Ebe gozen. Sobera galdera egin dizkizut, hori da. ez, Ongi, Jonas, mire esker, eta izan untxa. Ba, mire esker Perkusion taldea eta horrekin agurtzen gira gaurkoan eh, musikan beraz eh, eta beraz uso, uso popen ikusi nahi eh. Aurre salmentak abiel dira. Eta bia hitzordua bostak eta seiak artean musikan, ostegunero bezala Fred gurekin izango baita, zazkel taldearen azken diskoa entzunaraziko dauku, maia muruaga ere hortik izango da, eta beste, eta beste, mementuz seiak euskal iratetan.